zuen beharra dugu, otxailaren amazazpian, baigurriko Elizan. Aste personaje baten ezagutza. Aste personaje baten ezagutza. Eta azken hastetan bi diktadore aipatu balin badutugu, Charles Taylor eta Leopold bi, astehuntan hoek ezagutzen dugun nurbait eta smintzatuko gian ahiz eta ez dugun diktadorekin sailkatzen usutan, Napoleon. Behar bada hor suma eta dira dia, bena ez hau ezen diktadore bat imperatza zen, hau dela pertsona huna frantzia entako edo pertsona huna izan dela frantzia entako. Eta behar bada fin juntako definizioa ekin adosti diktadore bat izatiaz zer den. Vous savez, Hubert, la vie n'est pas toujours facile pour les gens ici. C'est d'ailleurs le propre des dictatures. Une dictature, comme vous y allez. Et bien sympathique, de mais épargnez-moi vos analyses politiques. Savez-vous seulement ce que c'est qu'une dictature Une dictature, c'est quand les gens sont communistes. Déjà, ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est ça, une dictature, de Dolores. D'accord. Et comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs, une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute l'information est contrôlée par l'État J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle. Bo, film bat eta ik eh, hartzeko, ziztegi bat hartzen balin badugu, sogin ezagun diktadore bat zer den. Estatubu den pertsona bat botere gusiak biltzen dutinak eta hoik jabilten dutu kontroli gabe eta manea autoritario batetan. Hoi, Napoleon diktadore bat da, Bai, definizio honetan sartzen da dudaik ez da ukeiten ahal. Mundu osun juiten barin bazide, Napoleon diktadore bat bezala kontsideratuk da Frantzian txalbu, heben emperadorea deituk da. Frantziai hanitz ekarri Alta miraka hilen ardura badutu, behi abakiek, bon ados garaian estatu buiek ohilak zuten kontsientzian, bon behar badagunkuek ebai. mena zerbait eta aldiz heltu da, kajik 2000 urte bordela izan ondun Europako estatu buiak oro bildu dut be gibelin, edo ezaidut. Bon, jadanik, eh, huitazten ahal estatu kolpe baten ondotik dila boterea hartu Napoleonek, hamar urte frantxez irautzaen ondotik. Frantxez irautzak justoki eginik izan zen pertsona bakar batek ez habo botere guzien ukeiteko. Bon, ezen eh, hala agitu edo ezen untsa heltu. Boterea hartu ondotik kontsul bezala izendatzen da hamar urtentako, frantziako emperadore birakatzeko ondotik bozen ehuneko lautan hogeita himetziaekin. Pentsatzen duzie holako emaitzekin bozak izigarri untsa igantziela eta alternatiba handitz izan ziela edo bazela bozkatzeko. Hortigoiti, kampaina militarak ordin, jamaiten dutu Europaen konkistatzeko, mila sortzion eta bian ebai esklabutza arra legalizatzen du. Eta bai, gaztien tipitzeko eta be gerlen finantzatzeko, eta badu ebai lehen gerla mundiala beno lehen den heriotz bilan handien etaik, hiu kakotx bost miliu zibil edo militar zentu beitia be agintengatik. gatik. Menazentako, bueno, egunko egunin begihun ez ikusik da, zumaiteke adibide gija, die. Diktadore hanitz bezala bebuiaen kulto bat garatu zian, hunen froga bebuia zehunka margo hatzamaiten ahaldieia, diela, eta usuten waie, istoia librietan urentzen dienak. Hunez gain, prentsaen kontrol zorotz bat jamaiten zian garaian be irudi publikoen babesteko, Adibidez, be korroatzientako, eh? Haita saintia ginazi du paigea, pentsa, eh? Zen TGV edo, uh, edo horako edo higazkinik, eh? Lehen zuat eguneko uh, eh, bidazia egin behar haita saintiak ordin konbokatuik eta zeremonia denboan beak du korua hartzen haita saintiaen eskietan bebuiaen ezarteko. Huneko ordin, iritzi positiboa sortu du frantzian eta honen lekuko dugu uh, dira hilabete sumait, Bruxelak nahizian Waterlooko gatazkaen txampon komemoratibo bat egin, bataila hau Napoleonek eh, galdutako bat zelaik, eta ez da handia sortu du frantzian eta presionia ezari du txamponaen ez elkitzeko, eta eginko egunin ez da horako txamponikoano existitzen. Telegraf egunkaien zitatzeko. Miresten ahaldugu hukendien ambizionia eta ben egitatiak. Bena behar eskertu, bizitzia mundu batetan, nun eta esten hunartuik holako jente sumaitek, beste oen agintzia eta gizarte osuak mobilizatzia. Benabo, erraiten den bezala jabazlek die historia idazten, historia ez da objektiboa, gizonek die idazten eta hoiek ez dia objektibo izaten ahal mundiaen ikusteko manea bat karriatzen behitie, eta hau hidatzietan agertzen behita izan konsente ala ez. Aste harte hoz, personaje baten ezagutzen.